Maria Agata Walowska-Simanowska estis pola componistino cae uno ar la unuae virtuosae pianistinoi cioi laboris professie in la XIX jertzento. De infanaggio, si commensi sien musican studon dernanti ludi pianon per simen. Siei de patroi juis presenti la frumaturan talenton en familiei rincontigioi, quie si surprisis ciluin pro la qualito de sia improvisoi sur la spineta cae la compano al cantado de sia patrino. Si studis pianon con la locai instruistoi, Antoni Lisovski, cae Thomas Gren. Poste si daurigis con Francisek Glessel, Componadon instruis al si Josef Elsner kai Karol Kurpinski. Unue si activis en la Varsoviai musicae rondoi, kie la iuna Marinia jam estis conata. De la salonoi de Varsovio, Maria Agata voyagis al Pariso, kie si ludis antau plurei famai personetsoi. Luigi Cherubini dedicis al sci sian fantasia en do maggiore kiel signo de estimo. Post scia reveno al Varsovio, sci geesigis cum la ter posedanto Josef Simanowski, cum ciu sci havis tri infanoin. Quelcai iaroi passis antau ol Si entreprenis siain unuain concerturneoin, unue en Polando, ce la logeio de la Rad Radzivil, poste en Dresdeno, Vieno, Londono, San Petersburgo cae Berlino. Comence temis prinur privatai concertoi, sed iom pos iom sia nomo igis conata. Si estis tre serciata kiel concert pianisto. Siai interpretadoi estis same trebone bone ricevitai del spectantaro cae de la criticistoi. Si gainis reputacion pro delicata tono lirica sento de virtuosezzo cae operezza liberezzo la ofta i presentado i de Maria Simanovska chie en Europa for de chia heimo estis forte mala provita de chia etso kai chia familio causante strecitan rilaton en la paro quo conducis al disigio tetian si forgis sian vivon mem stare si profesie concertis cae prelegis pri piano tecnico por viv teni sian familion. Post quelcae iaroi de intensai turneoi tra Europai urboi, quies ritmo restis reflectita en la tiamai plei influei gazetoi de Europo, si decidis translocigi por logi permanente en Sankt Petersburgo. Tie si esti ricevinta la titolon de unua pianisto de la cortego. En la rusa imperia chef urbo, si componis por la cortego, concertis, instruis musicon, cae prisorgis influan salonon crom esti virtuosa concert pianisto Maria Agata Simanowska anca estis reconita kai apresita ki el componistino tri el shia melodio aperas en la eldono de la pola i historia quiu canto estis mult foie reeldonita dum la dec naue si componis cent dec vergoin ciui publicigitai ec de 1810 fare de Breikov i Hartol cae aliai eldonistoi en Rusio cae Polando. Ili estas canzonoi, chambra musico cae naudec miniaturai pezoi por piano, nocturnoi, valsoi, polonesoi, mazurcoi cae etudoi. verco de María Agata Simanowska, el componistino estas stile etiquedita el parto de la brila antau periodo cae pola sentimentalismo. Chopin, el pola pianisto de la generación post Simanowska, estis plei vershine influita per compona y electoi. la pola musicologo Zlamovir Dobranski prescribis sian pianismon cae sian historian signifon iene. Siae etudoi cae preludoi montras novigan clavar scribon. La nocturno en si estas sia plei matura pian componajo. La mazurkoi de Szymanowska representas uno er la unuoi proboi stiligi danzon. La fantasio kai la caprizo enjavas imponan vortprovison de pianotecnico. Siei polonesoi sekvas la tradizion de la polonesa escribo creita fare Dioginski. La música estilo de Simanovska paralelas la componan de ir de Frederick Chopin. Multa el ŝiaj componajoi havis evidentan efikon en la matura música de Chopin.